Bertsolarien lagunak elkarteak, sehaskarekin elkarlanean antolatia zuten, bertsolari txiki eguna. Izan ere, bertsolariak ibilki dira ikastoletan gaindi. Bai kurtsu eskaintzeko, baina baita ere, kurtsu eta ikampo bertso eskola emaiteko. Hojela, amalau ikastoletako haurak, oholtza edo taula gainetik pasadira ikastolaka. Entzun itzagun. Iguzkia seka. beraz itxasuko iru eta eh, be, pastu behiz ezte oholtza gainetik. Bo, zuera kaslea, eguzkia eta ilargia, e, eh, nondik heldu da hori? Ah, nik egia eh, ez dut bat deuse mehizimendu ikenduten lan hortan eta sanekina izan dira urte astapena, nira iletik abendura. Eta egia da, ahitun izala persurik irakurtzen zoin zoin eh, gauza polita ateraia zuten denen artean eta zelan polita ina zuten bai. Zebeaz, hori, e, eh, itzoriak e, eh, ikasilek dira? Hori da, esan egiten da astero eta hartzen, hartzen zituen irugajen talogajen urteko horiek. Eta ikasleen uh, idaiak hartuik denen artean egin dituzten pertsiak dira bai. Obeaz, san ideien josteko hun barin bada, kantatzeko agian ezaimeste, hik ditun lagundu eta kantatzen ala. <laughs> Eh, eh, Ojere, ba, hartzen gira initzkantu zegia da eh, ikastolan, eh, ez ahasegun ero, baina ez zugun ere, astero zeurik eta entxatzen iz, asteko entxatzen gira guztua emaitera, ba, pertsiek, eh, ba, ba, kantiari horoko jean bai. Bon, ehm... Galdera hori normalki beste ikastolek egiteko nien, baina bon, zeri ere egine honetan, nahiz eta Ehm, ehm, nik uste beste ikastoretako berregoera. Ehm, Hots, zuen ikastolan, oraindik aurrak eskora zadire ez, omen? Ba... Pausan ere? Ba, egia da... Denak eh, euskaldunak direla, eh, etxan euskora direla gehienak, eta beraz, eh, baba, gura ire eta ez du bate frantxe zuten euskora zaidira biziki naturalki, bai, bai. Eta behaz, zi ustez, bertsularitzak ze ekartzen alde, edo zer ekartzen de? Nik atxe maiten dutana, eta hor goniz ere augek beha, eh, badute interesa handia eta eh, zinez joko bat bezala da, hitzekin egin daiteken joko edek bat, eta eta ikusten dut alimeleko interesare bautela, eh, ara. Eta ze, horrek egin eskuarera behasten du? Ba, bortxaz, memento batez behartiak dira iztegiaren aberastera eta dena be, egimak eh, eiteko eta, eta uste dut bai hizkuntza aberasten duela. Bai. Beste gehitzeko? Ez, beste gehitzeko ez baita ez bada. Zinez egun eh, polita dela, eh, lehen aldiadan heldu nizala eta eta piskatun izahitia zein edera Zein Peio Urriza, gaz endaiak astolako erakaslea. Zertara dina izunat? Be, dina niz eh, nire lana baita, ikaslekin, ba, gaur eh, bertsulaetik dugu hemen eta miarritzen urtero bezala iten gira gure aurrekin, gure ikaslekin. Gure ikasleak bertsulaetza lantzen baitute ikastolan eh, inbat, bada inbat urte. Eta lanaren fruitua edo bukaera da, etortzia bertsuari txikira, abestera eta bertsoak entzutera. Eta bizi gustora egiten izan e, ikasleekin, aurrekin, eta gainera badira bi bertsuari on ere gaur. Beti da onean egon dira, egia esan bi eh, kantatzen eta beste egin zuten, bueno, bera egin zatera pentsatzen dute eh, luzea dela eta oso ondo egon dira, eta gure bai. Eta ze, zuen zatera luze izan? Ez, ba, guk azkenean ola, tartetan kantatu behar dugun, azkenean arreta mantentzen duzu, baina pentsatzen dut, ba, asieran kantatu duten entzat, amaiera arte itxoitea adinontan ez da, ez da inerrexa, baina oso giro hona egon da. beraz, gustora gina gira. Koño, ze xantza, lanean plazer hartzen? Ah, ba, ba, hori da, oberena, eh? da, lanean plazer hartzen dara, maite dut eh, nire lana, eta ez da denei emana lan egitea plazerarekin, edo plazerarekin lan egitea. Eta hurrek, eh, plazer hartu dutea do? Haugak uh, eh, loriatu hor ziren, pinpilean goizitik, ba, maite dute at, ateratzea, beste adetik ongi ikustea bertso laritza lotzea beste, beste aurrei, beste ikastoretako aurrei, eta hor ikusten dituzte ere bertsoari ospetsuak, osustrai eh, kolina ezagutzen dutena, usue gutxeko ezagutzen dute, behar da baina. Eta gero festa giroan aparatzen dute bertsoaritza momentu hori, zeren eh, bera jentzat bertsoaritza urte hau nitzez, zaharren edo zaharren gauza batzen eta etzen, etuten lotzen bertsoaritza aurrei edo gaztei. Eta olako momentu goxoak pasatuz, lotzen dute bertsoaritza plazegari eta ongi paratzeari eta jostatzeari eta justuki, behaz, eh, hor, be, aujak behartu dituk baitan eh, bertsuaritza kurtsuak segitza, baina bestale baudie hautua e, eh, bertsuaritza eskola segitzeko, e, hire ikastolan... E... Bai, bai, biztan dena, egiten dute lantzen dute, beraz, geletan gurekin, et, ben, gurekin eta eta horzen zaigu saskatik bertsua erakustera, eta nahi dutenek, ere bertsu, landa, Aztezken eguadetan gure kasuan handaian egiten dute, lantzen dute ere Eh, taldean eh, bertsoaritza. beste kantu batek, izan dira Euskal Herri oh, Euskal Herri oh, Eta eskapatu hain zinezuek, nor itxasukoa. Zertara gina, zizteunata? Bertxularitik ira kantatzeko. Eta, nola pasa duzu? Ongi! Izigarri ongi. Bai, eta bertxularitza zat behia da edo bate? Eh, Joa e, den urtean deiagina giren, e, eh, badira gauza batzuk aldatu direnak. Zer adibidez? Be, azkenik kantatu dugula eta guti girena. Eta aldiuntan anitz eta genera giro honean ez? Bai, aldiuntan. Bai. Eta ez dakit, hori zuen eh, eskora berasten du edo zer ekartzen hau zien? Boza, denak elgarrekin ikustea berriz, ikastol guziak eh, berriz atxemaitea eta hola. Ba, maitatu giroa eta ongi zen. Kantu hori, omen zuk duzuela sortu ez? Nola, nola egin duzue? egin ditugu taldeak eta asmatu dugu bakoitza e, esal, esal, eh, esati bat. Bobeaz, xan hor uh, pausatzen, zenta hoi arte lan indok, eh? Bai, lana, ba, zen ez lana hundia, edo plazer ez egiten den lana hori. Sortziun <laughs> bat hau hemen bilduik, e, sekulako sortu zia? Bai, bala, hori zen helburia ere, e, eh, bertsolarik bon, biztan dena bertsoak eh, bere garantzia edo lekua badu, eta importanta. Gu hortan erri bai gira, bertso erakasten, baina beti erritxako da olako giro eder batean, aurrentzat ere gozoago da, bertsoak Izetena baitira pizu aurrentzat, deia guretzat ere dira, <laughs> ara, izetena dira, bertsolari honak hor eta mm, kantari ona ere, musikari ona Oskar Estanga, Sustrai eta Usu Alberti olakoekin holako ekin, nekez utxe gite lan <laughs> E, bala, behaz, erre usutu bena, e, funtsan zerzian helburia, behaz, giro hori beno harratago? Hori baino harratago, da, pixka bat, e, Elmuga, gure urte osoko elmuga da, bertsolari txiki, e, ere maiten ditugun lanak ikastoladez berdinetan. Hor, tarako egiten dugu numait, uh, eh, elburu gisa baitugu bertsolaritiki, bertsoak uh, egin ditzaten eta gero kanta ditzaten. Uh, ara, elburua hori da, baina haratago da Euskaraz Mintzatzia, Euskaraz Plaza hartzea eta elgarren ezagutza egitea ere. Hortan, uh, elburu gutzi horiek, elburu bakar batean edo egun bakar batean biltzera madira, bon, gauza edera da. Uste eta bertsoralitza zela sohmena, eh, uh, mena hor eh, errepikatzen dira. Bai, errepikatzen dira, bai, bai, bai. Bon, ez baita hain erretxere eta ez ez hor idatziak, bon, ez da um, bertsoa ezagutzen baitugu improbisak eta bertsoa ere idaztia da eta haurrek, bon, nenturaz plazer gehiago hartzen dute erdin hortan idazten. Eta, eta lehen urras bat da hor jenden aintzinean eta beren bertsoak kantatzia ez da erretx eh nolakoak diren, ez dira beti uh, goxoak egin artean, baina zinez, um, bai sentitu uh, zinez giro goxoan pastu dira eta dut plaza hartu duten bai kantatzen eta bai beste entzutan pa pa beraz Oskar Estanga, gaurko izaga, sekurako giroa eman duk hemen? Bueno, giroa bazen, indarra bazen, eh, elkarkuntza bazen, eta nik egin dudana saiatu nahi zena da, bat zen gaituzten kantuekin, eta mugimendu pixka bat sartuz, ba hori dena, emozio hori dena azaleratzea, eta azaleratu da, bai hori xe, bai ez. E, ez dut usu ikusi, haimeste hau jola, eta denak elgarrekin, denak giroan txartu, Ba bai, gogotxu ziren, eh? eta nik uste hori ba, urduri ere baziren, kantatu behar zuten jende askoren aurrean, pozik ere, gaur jaieguna da, udara badator, ordun nire lan hori da, hartu eta batzen dituzten kantuak aukeratu, ba, egoak ebaki banizkio, eguk euskaraz, eta pixkat horrekin nortasuna ematen diguten kantuiekin, e, azaleratzea emozio hori dena. Hori duk teknika beraz. Bai, bai, azkenean gizaki guzio kantzeko gauza nahi dugu, nahi pozik bizi, nahi dugu kantatu, dantzatu, gure lotxak atera eta gure bizi poza bestekin eh, partekatu orduan, hori hori dan ere egiteko hori dena atera atzea. Oda! Eta bokatzeko, mil esker, Euskaldun, Bertsolari, Jator eta Maitagarri eta artista izateagatik zen. Justuki, lorpen horrek zer hartzen aldiek Ba, bueno, gauza txikietatik hasi eta hundietara, e, eh, adibidez, e, eh, jende aurrean hitz egiteko gaitasun bat. E? Ba, esate, jo, ba, gai naiz, e, nola, kantatu nuen e, bostun umeren aurrean, ba, gaurra, aterako naiz, e, nere gelan, lan bat aurkeztera. Edo hori, ba, auzo elkartean, edo herriko festetan, edo gaitasun hori nik uste garrantzitsua dela e, ohartzea kantaria ez dela bakarrik telebistako izarra. Eta gaur egun gerotagin ez, ematen du, edo telebistako izarra, edo bestela txarra zarela, eta gainera kantua dela, alako, ez dakizte kantu txu Eta ez kantua bada, sorta bat hartu, sorta hori kantatu, gure sentipenak adirazi, lagun artean kantatu, gure gelakoa kantatu, dena kantatu, eta kantuaren ikuspegi hori, nik ere oso oso garrantzitsua dela, eta hemen ematen da ikuspegi hori. Eh? Orain zuen virtute zuen indarrean, Horai arte aipatu ez dugun zerbait eh, nahi duk aipatu edo gehitu edo? Ez da, gora zuek eta ah, aurrera horre badela hemen egon aldizatea. Eta bazkaltzeko tenore atera. <laughs> Baita, baita, baita. orain aurrengo kantua izango da. Gorrrr, tripetako soinua. Beaz, ondaikala ondai zuela goientzuleak. Ni esker.